kali tim Cimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Prasetyo dari Cepu dengan judul Misteri Pocong Ing Bakso. Bakso. Kedadian iki tak alami nalika aku arep lulusan. Sak bubare ujian nasional aku duweni rencana arep kuliah bareng pacarku Nani ing Semarang. Kemis esok jam setengah 6 aku berangkat karo Nani saka Cepu numpak kereta KRD. Esok iku hawane adem banget. Aku lungguh ana ing pinggir lawang karo ndeleng pemandangan ing pinggir rel sepur. sawah tegal katon ijo-royo-royo apa meneh pedhut katon putih gawe ati bisa dadi ayem yen dideleng penumpang KRD saya suwe saya rame tujuan kuing Semarang arep ndeleng pengumuman UMPTN ing Undip Semarang Nani uga nduweni budi ing Semarang jarene anake budene sing jenenge Mbak Rahma uga kuliah ana ing Undip semester 4. Jarine Nani mengko Mbak Rahma arep mapak aku karo Nani ing stasiun. Jam setengah sepuluh isko ing stasiun Poncol Semarang. Sak bubari medun kok kereta Ku diparani cewek ayu. Ora liya iku sedulure Nani sing diceritake marang aku. Nani banjur ngomong, "Mbak Rahma, piye kabare? Wis suwe ta anggone ngenteni?" Jawabe Mbak Rahma, "Kabarku apik-apik wae. Lah terus kabare awakmu piye? Anggonku ngenteni ya wis lumayan kawit jam 09.00 mau." Nani banjur ngomong meneh, "Kabarku apik, Mbak. Lah piye kabare Bude Ida?" Oh iya mbak, Iki kenalno koncoku. Jawabe Mbak Rahma, ibuku apik wae. Iki kanca apa kanca? Ya wis, ayo langsung ning kampus selak awan. Sak aku kenalan karo Mbak Rahma. aku banjur metu saka stasiun Poncol. Nalika teko ing ngarep stasiun, aku kaget amarga nalika Mbak Rahma mapak aku karo Nani jebule nggawa mobil sing disetiri dewi. Ing jero atiku, sak tenane aku nggumun. Berarti bener apa sing diceritake Nani, yen Mbak Rahma wis dicekli mobil dewi. Mobil banjur mlaku lan ngliwati dalan-dalan Semarang sing ora tau sepi. Sak tekane ing kampus, aku banjur diterake Mbak Rama ndeleng pengumuman ing kono. Jebule ora mung aku dhewe sing teko ing kono. Akeh bocah sing uga pengin kuliah ing kono. Sekitar jam siji awan, aku banjur metu saka kampus Undip. Mbak Rahma banjur takon, "Nan, iki piye? Kowe langsung bali apa nginep ning omahe Budi? Mengko yen kowe gelem nginep, takjak jalan-jalan ning Semarang." lan tak jak tuku bakso sing paling enak sing ana kutha Semarang kini amarga Pak Dilan Budi saiki ana luar kota jawab Nani yo wis Mbak terserah aku go wis pamit ibu yen durung bisa langsung mulih aku bakal nginep ana omai Budi Ida Mbak aku karo Tio terke yo ing pasar juar soale arep tuh pakaian jawab Mbak Rahma gampang Ora usah ning pasar juang wae, mengko uga tak terke ing Sri Ratu. Sak bubare tuku pakaian, aku karo Nani diajak Mbak Rahma mangan mie ayam. Nganti setengah telu, aku lagi teko ana ing omahe Mbak Rahma ing daerah Pedurungan. Ing kono aku leren. Saking kesele nganti keturun. Jam setengah lima sore aku lagi tangi. Sak bubari atus, aku nani lan Mbak Rahma lungguh-lungguh ana ing teras. rencanane mengku setengah pitu arep diajak Mbah Rama jalan-jalan lan arep ditraktir bakso. Wengiku malam Jumat nanging Semarang tansah rame. Opo meneh ing simpang lima, rame ne rakaruan. Bedo karo simpang pitu cepu, rame ne yen amung malam minggu. ora mung simpang lima wae nanging aku didutuhake lawang sewu tuku muda lan liyo liyane akhire mobil Mbak Rahma mandek ing arep depot bakso aku nani lan Mbak Rahma langsung mlebu ing depot bakso panggone mung biasa wae ora katon istimewa nanging sing tuku ana ing kono rame banget nganti-nganti aku rauman panggonan ora ana panggon kosong ing kono onone mung ing pojokan Aku nani lan Mbak Rahma banjur lungguh ana ing kono. Mbak Rahma langsung pesen bakso spesial telu karo es degan. Tak perhatekno nani ora ceria kaya dek mau nalika arep budal. Sedelok-sedelok kelingaan Rono Rene kaya wong bingung. Aku banjur takon, "Ono apa to, Nan?" Jawabe nani, "Mbah ngertian, aku nek kene merinding kabeh gulku rasane mengkorok." Aku banjur njawab, wes, rasa dipikir, aku cuman perasaanmu baik. Nani banjur ngomong meneh karo bisi aku. Iku pojokan sisih kidul kono lho. Ana pocongan yang lagi ngobok-ngobok baksone wong sing mangan. Aku banjur plengaan, ning ora ana apa Nani banjur mepet lan lungguh jejer aku mergo wedi. Mbak Rama banjur takon. Ana apa, Nan? Kok kaya wong bingung? Ora suwe banjur pelayane moro nggawa bakso telung mangkok lan es degan. Mbak Rahma langsung jupuk bakso iku. Banjur diudhek nganggo sendok lan garpune karo ngomong. Wes, ayo ndang dimam dhisik. Mangkok sing isi bakso sing ana ing ngarepku uga tak udhek. Mbak Rahma wis mangan. Nanging nani sih meneng wae, ora gelem mangan, malah dheweke ngingeti lawang dapur. Nani banjur bisiki aku Bakso Baksone aja dipangan yang kuwi dudu bakso. Nanging aku ora gatek pentol bakso iki banjur tak pangan. Aku karo ngomong, "Wis toyang, kowe ora usah wedi." Ora ana apa-apa kok ning kene ana wong akeh Nanging nani meneng wae. Sedelok-delok ngingeti lawang dapur. Ora suwe banjur ngrangkul aku karo jerit. malan wong liya-liyane sing ana ing kono padha kaget. Amarga nani jerit-jerit banjur semaput ora eling apa-apa. Nalika iku aku go bingung. Banjur ditulungi pelayane dikon nggawa ing ruang lobi utawa kamar cilik ing jero depot kono. Nani banjur tak bopong karo Mbak Rahma mlebu ana ing ruangan kono. Nganti suwe aku nunggoni nani ing kono. Nalika nani sadar banjur lungguh ngrangkul aku lan Mbak Rahma. Dheweke karo ngomong, "Mbak, ayo bali, Mbak." Aku wedi ana kene. Jawabe Mbak Rahma. Ana apa to, Nan? Kok nganti kowe wedi lan semaput? Sak tenane ana apa? Nani banjur ngomong karo nangis. Ana pocongan, Mbak. Pocongan iku mau ngobok-ngobok mangkok sing arep dipangan ing jero mangkok iku mau ana bakso. Nanging sep sing kaya caos iku getih pentole bakso wae kaya mripate menungso lan ana tugelan-tugelan driji lan kuping. Jawabe Mbak Rahma, ora yo sing tak pangan iku mau bakso, menapa wae kowe keselen nganti halusinasimu mikir sing ora-ora. Jawabe Nani, "Boh Mbak, nanging aku wedi." Amargo sing ana ngarepku mau kayane ora tapi bathoke menungso. Opo maneh pocongan sing mono iku mau ngarep raine kosong separo, Mbak. Irung lan lambene bosok, meripati sing siji mendolo, sing siji merem. Putih aku, jero ati sak tenane aku yo percaya yo ora marang critane nani amarga yen tak deleng ora ana apa-apa mikirku nani keselen dadi mikir sing ora-ora ora suwe banjur kono didodok jebule wong lanang tuwa aku ngira wong iku sing duwe depot bakso iki karo watuk-watuk wong tuwa iku ngomong <coughs> wonten napa to Mbak kok jerit-jerit nganti semaput aku banjur jawab boten ngertos Pak katrose ngertos pocong. Wong tua iku banjur ngomong meneh. Pocong apa? Neng kene iki ora ana pocong. Wong akeh wong ngene kok. Ya wis ngene wae. Bakso sing dipesen ora usah bayar. Nanging aku njaluk masalah mbak-mbak iki aja ngomong masalah utawa kedadian iki. Ing sapa wae ya? Banjur wong tua iku ngajak salamanani karo mene amplop. Mbak Rahma banjur pamit karo ngomong. Gempon pak, kalo pamit rumien ge Geng mbak, matur suwun Aku nani karo mbak Rahma banjur metu soko kono Mobil disetir, mbak Rahma karo nyate Sak tekani ing simpang lima mandek ingarp warung lesehan Mbak Rahma banjur metu tuku sego Aku karo nani sih ing jeru mobil Nanging Nani wis ora wedi meneh kaya ing depot mau. Ora suwe Mbak Rahma banjur balik nggawa sego bungkus karo ngomong. Wis ora usah dipikir nan kedadian sing mau. Iki tak tukokke sego gimbal. Kowe mesti durung pernah ngrasake sego gimbal iki to? Aku karo Nani mung mesam-mesem. Ing jero batin aku yo gumun. Panganan kok jenenge aneh. Sak tekaning omah, aku Nani karo Mbak Rahma banjur mangan sing jenenge sego gimbal. jebule ya padha wae mung bedane sing jenenge sego gimbal adulawah lan sambele rada akeh jam 10 kliwat aku banjur mlebu ana ing kamar ana ing kamare Mbak Rahma kamar sing tak nggoni turu ora adoh saka kamare Mbak Rahma pancen hawane sepi. Swara asu njuguk, aku nggumun, mosok ing kutha kok ana swara asu. Mikirku menawa asu ingonan ing kiwa tengene omahe Mbak Rahma. Ing jero kamar Mbak Rahma banjur ngomong karo Nani. Amplop mau sing diwenehi wong tua mau dinan. Nani banjur ngrogoh sak jaket. Amplop banjur diwenehno Mbak Rahma. Amplop iku banjur dibuka Mbah Rama. Jebule isine duit rong puluh hewu karo silet lan rambut sakle. Mbak Rama banjur ngomong. Walah, isine duit rong puluh hewu. Lah terus apa maksudnya silet karo rambut iki, nan? Barang iku mau banjur digeletak no ono ing mejo kamar. Lagi wae Mbak Rama karo nani enak-enak cerita dumadaan lampu nih mati. ora suwe lampune mekan meneh Naliko mekan lampu kamar Mbak Rahma ora mekan saka cendela kamar ana wong ndodok-ndodok Mbak Rahma karo Nani wedi ora dibuki ora suwe banjur ana swara wong guyu <laughs> ...wan kamar ana pocongan sing morini jibrat geteh, lan raine gosong. Mbak Rahma karunani banjur jerit-jerit nanging koyone pocong iku marani Mbak Rahma. Opo gara-gara Mbak Rahma sing buka amplop mau? Naliko aku krungu swarane Mbak Rahma lanani jerit-jerit aku banjur moro ing kamare Mbak setengah mati rasane awakku merinding kabeh lan redek. sikil kurasane wel-welan nalika ngerti pocong ngadeg ing ngarepe Nani lan Mbak Rahma sing lagi nangis. Ngerti yen aku ngadeg ing tengah lawang kamar pocong iku banjur mencolot ing ngarepku. Wujute pocong pancen gedilani. Saktenane aku wedi banget nalika iku. Eling gembolan sing diweneke Simbah sing tak simpet ana ing jero tas. Sak nalika aku mlayu njupuk barang sing tak simpen ana ing jero tas. Saknalika iku aku mlayu njupuk barang sing diweneke simbah sing wujude kris dibuntel mori. Nalika kris iku tak buka aku mung njaluk pitulungane marang Gusti. Muga-muga kris sing aran Kiai Sapu Jagat iki iso dadi lantaran nyingkirake demit sing wujude pocong. Atiku rodok tatak nggawa pusaka iki. Nalika adep-adepan karo pocong, kris iki banjur tak tamakake. Su sumingkir sumingkir kabeh kang ora becik perlu sumingkir saka kene su mingkir. nalika pocong iku langsung ilang ing kamar kono aku mambu sungit kaya rambut kobong ngerti yen pocong wis ilang kris banjur tak buntel meneh Nani lan Mbak Rahma banjur turu tak tunggoni amarga wedi. Esuk iku mau nalika wis padha tangi aku krungu kabar dikandani Mbak Rahma. Depot bakso sing ndek wingi bengi kuwi jari kobong. Mbak Rahma krungu kabar saka radio. Iki kedadian nalika aku ing Semarang. Salam kanggo jimatres kabeh saka aku Prasetyo ing Cepu. Bersama, Tiri Cima.